Allah za ožel ne nasledi zemlju i ono što je na zemlji, to jeste dok ne nastupi kijametski dan. Uzvišeni subhanahu wa ta'ala je obavezao sebe da će čuvati vjeru, islam. Pa kaže Tebarake wa ta'ala inna nahnu nezelne zikra wa inna lahu lahafizun i mi smo u istinu objavili opomenu i mi ćemo je u istinu čuvati lahafizun došao je glagol u prezentu znači stalno će ga uzvišeni Allah čuvati Kur'an a isto tako i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Što nije bio slučaj sa priješnjim objavama i religijama, nije se uzvišeni Allah dželle obavezao, niti je dao nama a, garanciju da će čuvati te knjige, pa se desilo ono što se desilo s tim knjigama. Za razliku, znači, od Kur'ana, odnosno šerijata Muhameda sallallahu alejhi ve alihi wasallam. I trud koji se ulaže u očuvanje Islama je veliki i manifestuje se na različite načine. A nema sumnje da je jedan od načina očuvanja Islama i Kur'ana trud koji ulažu islamski učenjaci da bi čuvali izvore dina. Napade na Kur'an su veliki. No, me, no međutim, puno veći i puno ozbiljniji napadi se vode kada je u pitanju sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Stoga je trud u očuvanju sunneta kudi kamo veći nego trud u očuvanju Kur'ana. Jer Kur'an se prenosi sa generacije na generaciju. Da ga nismo pisali od vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem do danas, ne bi se ništa izgubilo od njega. Jer se stotine hiljada, da ne kažemo miliona ljudi ome umetu su hafizi Kur'ana, na različite kirajete. Za razliku od sunneta poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kada su učenjaci putovali i dugo putovali radi jednog hadisa, i o tome smo puno govorili, znači da bi putovali da provjere određeni hadis ili riječ u hadisu, znači prelazili bi milje i milje i mjesecima putovali da se samo uvjere u ispravnost, odnosno u neispravnost dotišnog hadisa. Znači napadi na sunnet su veći, zato što se sunnet vraćao, cijeljene sestre, smatra poklopcom ili poklopcem u kome se nalazi Kur'an. Poklopac posude u kome se nalazi Kur'an, pa ako se makne taj poklopac, onda će se lahko natrunuti ono što, ono što je unutra, znači u samoj posudi, a to je Allahova knjiga te Tebarake o Teala. I to se navodi da imama Šafije da je tako rekao, no međutim, nakon dugog napora i truda nisam uspio naći predaje gdje je to imao Šafija spomenuo, već mu se jednostavno pripisuje, Allah najbolje zna i ako to nije kazao, to je sigurno bez sumnje, jeli, ispravan izraz, ispravna konstatacija. Isto tako nema sumnje da je pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve selleme ujedno i pokornost uzvišenom Allahu tebarake tebarake ve taala kako kaže uzvišeni Allah Inna lezine jubaji'unaka innama jubaji'una Allah. Jedu Allahi fauka idihim. Oni koji tebi daju prisegu, oni daju prisegu, odnosno zakletku i zavjet poslaniku sallallahu alaihi wasallame. Femen neke se fejnema jenku su ala nefsi. Ako to prekrši, pa na svoju štetu to čini. ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما ako ispuni ono na što se je zavjetovao Allah će mu dati veliku nagradu pa je znači pokornost poslaniku sa osreme ili njemu prisega ili zakletva to je ujedno pokornost Allahu te barake teala i kako kaže uzvišeni e, u suri Nisa ome yuti rasul faqad fa Allah ako je pokoran poslaniku takav je pokoran Allahu te barake teala I došao je hadis Abu Hurere koga beže Buhara i Muslim, da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men ata'ani fakad ata'a Allah. Wa men asani fakad asa Allah." Ko mi se pokori, pokorio se Allahu. A ko mi je nepokoran, takav je nepokoran uzvišenom Allahu te barake ve taala i nema sumnje da predaje bilo da su ajeti, e, odnosno argumenti, bilo da su ajeti iz Kur'ana ili hadisi i sunata poslanika sallallahu alejhi ve su brojni na ovu temu i opet kažemo to je predmet e, jednoglasnog stava među islamskim učenjacima da je pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ujedno pokornosti Allahu te barake o taala. A nepokornost poslaniku ali sallallahu alejhi ve sellem je nepokornost uzvišenom Allahu azza wa Stoga kada je čovjek došao koji Sa'ida ibn Musayyiba poznatog tabiina klanjao je taj čovjek poslije sabah. A u drugoj predaj da je to bilo poslije ikindije. Znači ili je klanjao poslije ikindije ili poslije sabah, Bitno je da je jedno i drugo zabranjeno vrijeme za namaz. Je tako? Pa mu je rekao ovaj čovjek, kaže, šta misliš o Sa'id? Hoće li mene Allah, kaže, pržiti u vatri zato što klanja? On mu kaže, nemoj klanjati u to vrijeme. Kaže, pa će li me Allah pržiti u vatri zato što klanja? I tako govori novotari. Kada mu kažeš, nemoj učiti na tom i tom mjestu to to, kaže, a hoće li me Allah kazni zbog zikra? Pa ja učim tri puta kol hova Allahu ahad prije propisanog namaza. Hoće li me Allah kazniti zato što učim kol hova Allahu ahad? A on to objavio Kur'an. Kaže mu kako je rekao Said, mu Musaid, neće te Allah kazniti zato što učiš Kur'an, niti zato što klanjaš, nego će te kazniti zato što radiš suprotno sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa te ne kažnjava zbog namaza, nego te kažnjava zato što radiš, zato što radiš suprotno onome što je činio Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Jedna od pojava koja je danas prisutna među muslimanima, nažalost, ona vuče korijene duboko iz istorije Islama, no međutim izgleda da se reaktivirala u ome vremenu posebno, jeste poricanje i negiranje i odbacivanje sunneta poslanika sallallahu sallam razumom. Znači da čovjek odbaciva hadise razumom, jeli, misleći da ti hadisi ne poklapaju se sa Kur'anom, ili drugim mutevatir hadisima, ili općim pravilima šerijata, ili zdravom logikom i slično, i slično tome. Pa su učinili svoje, možemo slobodno kazati, truhle mozgove, parametrom koji sudi sunetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa ispada sve ono što su radili učenjaci prije toga i pravila koja su postavili, znači da ta pravila nemaju nikakve vrijednosti, nego jednostavno treba se vraćati razumu kada se, kada se sudi. I možda to dokazuju riječima neki islamski kako i kažu, ima jedno pravilo u hadijskoj nauci koje kaže sihatu lisnad la jestelzimu sihat el metni el bihi. Hadis koji se prenosi lancem prenosilaca koji je ispravan ne mora znači uvijek da je vjerodostojan. Ha, pazite dobro. Nije uvijek, nije fiksno pravilo, da ako je lanac prenosila ta ispravan, da mora biti ispravan šta? I metn hadisa. Nije fiksno pravilo. Jer ponekad mogu biti ravije sve vjerodostojne. Hafiz do hafiza, imam do imama. Mislimo na hafiza hadisa ili na hafize Kur'ana. Oni svi bili hafize Kur'ana. To nije bilo među njima. Zato Ibn Hajar kada je govorio, za jednog raviju spomenuo ga, sjećam se da je iz Kufe taj ravija, kaže وَقِيلَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَحْفَظِ الْقُرْآنِ I govorile se da nije znao Kur'an. On je bio jedna iznimka između ravija, pa da nije znao, znači da nije znao Kur'an. No govorimo o hafizima, kada kažemo hafiz ibn Kesir, Al-Hafiz ibn Kesir, mislimo da je Hafiz čega? Određenog broja hadisa, sa razilize su lema, da li je to stoji 200.000 hadisa da bio Hafiz, no međutim, ne misle se na Hafiz Kur'ana, to je kod nje bilo jasno ko, ko dan. Imamo pravilo koje kaže da lanac prenosilaca ako je ispravan ne mora znači da je uvijek ispravan i hadis. Ovo je tačno, ovo spominju neki islamski učenjaci. I dokazuju to da mogu biti znači ravije hafiz do hafiza, no međutim može li neko ovdje napraviti grešku? Može li ne može? Kako ne može? Nisu oni meleki, nisu ne pogrešivi. Napravi grešku. Pa je lanac ta šta? Ispravan. Ali je on pogriješio, napravio grešku. Ne možemo reći lanac ta nije ispravan. Nego taj hadis uporedimo sa drugim verzijama, pa vidimo znači gdje je mahana. Pa lanac ta može biti ispravan, a tekst hadisa ne mora biti. No međutim, braćo, to su iznimke. To su jako rijetke iznimke. A osnova je kod hadijskih stručnjaka da ako je vjerodostojan lanac prenosilaca, da je vjerodostojan šta? Hadis. To je osnova po kojoj se sudi. A iz te osnove se samo izlazi argumentima koji su nepobitni. Kategorični argumenti koji ukazuju znači da je neko od tih vjerodostojnih ravija pogriješio. I ovo nije posao obični ljudi. Mogu ovdje doći, braćo moja, portiri, i stolari, i tesari, i da sude, da kažu ima pravilo u šarijetu, ako lanac prenosilaca može biti ispravan, no međutim ne mora zašto da ispravan hadis. To nije, braćo, posao ni fakiha. To nije posao, najveći fakiha umeta nije posao. Koji su bili more znanja u fiku, to nije njihov posao. I nisu se bavili sa tim. Nego to je posao hadijskih stručnjaka koji su proveli cijeli život vezan za lanac prenosilaca, za ravije, ispitivali, provjeravali, dok znači nisu postali oni koji mogu znači ocijeniti da li je desila se greška ili se nije desila greška. Pa je govorio imam šafija, imamu Ahmedu, iako imam šafija, jedan od najvećih imama ovoga umeta, kaže mu, vi ste, kaže, mi smo poput ljekara, a vi ste poput farmaceuta, vi nam pravite lijek. Pa kaži, kaže, obavijesti me o hadisu ako nije ispravan. Jer ja sudim po tome hadisu. A ti me obavijesti da li je taj hadis autentičan da ja ga prihvatim ili da ga odbacim. Ako je to imam šafija govori o kome? Imamo Ahmedu. Što onda da govore koji dolaze nakon imam šafije? Što da kažemo mi? Zato, Ebu Hatim Ar-Razi jedne prilike je čuo hadis prenosi ga El Ameš od Ebu Sufjana Talhe ibn Nafija od Džabira od poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kada je čuo ovaj hadis, kaže, subhanallah, ovaj mi hadis ne liči hadisu El Ameša. Nego mi ovaj hadis više liči hadisu Amra ibn El Husayna. Ne može biti ovo hadis Ameša, ovo je hadis El Amra ibn Husajna. Am ibn Husajn je kod većine uleme odbačen kao ravija, potpuno slab, a neki ga smatraju da je, a neki ga smatraju da je, da je lažo. Odakle je pogodio Ebu Hatim ar razi u Amra ibn Husajn. Kako je pogodio čistu desetku između 500.000 ravija? kaže se da mi u šarijeti imamo oko 500.000 rabija. On je između 500.000 rabija izvukao svetnog dobitnika. Je li tako? Zašto je njega? Zašto nije odabrao, na primjer, drugu, e, druge ravije od kojih prenosi Lameš? On prenosi od Ebu Vajla, Šakrika ibn Saleme. i prenosi od Sejda ibn Džubeira, i prenosi od Ibrahima i Nehajja, i prenosi od Kajsa ibn Abi i prenosi od Al-Walida, Ibn Ubade, Ibn, Bisa, Ibn Samita i drugi. Zašto je pogodio, zašto je rekao? Ko? Amr ibn Husayn. Zašto nije spomenuo drugog? Ovo je, braćo, učenjak koji je, vjerujem, mjesto hrane uzimao hadise i lance prenoslaca sa hrani sotim. I zato danas, kada čitate knjigu, Ilal od Ibn Bihatima razi od njegovog sina, knjiga ima dva toma, imaju šta doktori i šejhovi hadisa koji isprovili život u hadisu da sjede i da se znoje godinama i godinama da ne mogu rastomačiti o čemu je on govorio. I šta je pisao? E, takvi mogu suditi ako je lanas prenosilaca ispravan da hadis ne bude ispravan. A nikako to ne mogu učiniti, znači, obični, obični ljudi. Šta je bilo? Ebu Hatim Ar-Razi je prenio hadis, znači od El Ameša, od Ebu Sufjana Talha ibn Nafija od Džabira. Kaže, nije ovo hadis Ameš, ovo je hadis Amra ibn Husayna. Pa je otputovao u drugu zemlju i čuo taj hadis, prenosi ga El Ameš od Amra ibn Husayna, od Ebu Sufjana Talha ibn Nafija, od Džabira, od poslanika sallallahu alaihi sallam. Pa se je vratio hadis u onaj kontekst i onaj oblik kako je to pretpostavio ko? Ebu Hatimar Arvasi. Tačno se znači hadis vratio i lanac prenosilaca znači biva u onome obliku kako ga je zamislio Ebu Hatim Arrazi. Ali Al Ameš je bio mudelis. El Ameš ime mu je Suleiman ibn Mehran El Kufi El Esti. Bio je poznati mudelis, to je obmanjivač koji je izbacivao druge ravije iz lanca prenosilaca da bi ga šta? Da bi ga dotirao. Na primjer, ja sam čuo vijest od Muhameda, a Muhammed od Mustafa a Mustafa od Jusufa. No, međutim, Mohamed mi je nekako, kad se njegova vijest širi, ljudi neće da je prihvate. Ja kažem, i prenosi Mustafa od Jusufa, od toga, od toga, od toga, i maknem šta? Mohameda. I ljudi kažu, fina vijest, dobro, i povjeruju. E to je radio Ameš za razliku od drugih ravija koji izgovori poput Šuobe ibn Hadžađa koji je govorio kaže da se napijem mokraće od magarca draže mi je nego da činim tadlisi da budem obanjevač. I to je pogrna, pogrno svojstvo za rivajet, ali nije za raviju. Nije za raviju. Jer on nisi dao lažna poslanika, sallallahu sallam. Uglavnom, šta je uradio Lameš? On je izbacio iz lanca prenosilaca Amra ibn Husajna da bi lanac izgledao malo bolji, jer Ebu Sufjan Talha ibn Nafija je ravija koji može proći kod hadijskih slušnjaka, dobar je, Iako i on isto bio obmanjivač, kako ga spominje Ibn Hađar u svom dijelu Tabakatul Modellisin, i on je bio obmanjivač. No međutim, može proći. Svakako, nakon toga je dolazi Džaber, Ibn Abdelbahan Sari, Ashab, i onda izgleda lanac kao da je dotjeran, a u stvari u njemu ima, u njemu ima jedna, ima bitna mahana. Ovo govorim iz razloga što mi je skoro došao čovjek i kaže mi, pita me posle namaza o hadisu, pa mu ja kažem hadis je kod Buharije, kaže taj se mene hadis kosi sa Kur'anom. Nešto mu taj hadis nikako ne može proći njegove a, kriterije koje on postavio, kaže ja sumnjam da je to poslanik sa osam rekao. Pa kažem, mu hadis je kod Buharije u sahihu, kaže neka je. Bojim se da dobar dio muslimana, kada čuje nešto od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, I u najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama zabilježeno, i to hadijski stručnjaci ocijeli kao vjerodostojno, da u njima ima bar djelomično sumnje, da li je to poslanik sa osam rekao ili to nije rekao. Pa onda govore stvari slične ovima. Iako to što on kazao, to nikad niko kazao ni od Oleme. On je prvi koji je tako nešto izmislio i lupio, no međutim, kazao ono što je kazao. Pa pone, ima ljudi, braćo, najbolje mu je da šuti. Kad šuti, najdraži Allah. Osim u namazu da prouči što treba i da šuti. A ima druga vrsta koja je gora od te. Najbolje im je da spavaju. Oni kad spavaju, najbolji su i najmanje štete i sebi i drugima i svako je miljen dok su u dok spavaju. Ne pišu im se, ne pišu im se loša djela. Stoga sam ja htio u našem ovome i narednom druženju a ne znam da li ćemo završiti, da li će uzeti treće, da progovorimo nešto o imamu Buhari. O njemu, znači kao ličnošću, kao hadijskom stručnjaku, i da progovorimo nešto o njegovom sahihu. Da kažemo, znači nešto o njegovoj knjizi, koju je napisao, kako je napisao, koliko je dugo proveo u pisanju, šta je to radio kada je pisao knjigu i slično, i slično tome. Ne želim, braćo, da ovo budu nikakva rekaik predavanja. Iako svakako kada se govori o ovoj temi ima rekajka, no međutim želim prvenstveno da se ubijedimo i da vidimo znači ko je bio ovaj čovjek, ko je bio ovaj imam i da vidimo kakve mi pretke imamo. Ako ovi naši preci sada bliži ovdje što su djedi, pradjedi, sliši njima, su opusili sve vrste poniženja moguće i prenijeli to na nas, pa nas ostavili na ovako vjetrometini da se mi snalazimo sami, pa kako nam bude, nisu nam nikakve temelje udarili, imamo mi naše predke koji su bili bolji od njih. I koji su nam ostavili temelje, samo ih treba naći. I treba čovjek znači da se stacionira na tim temeljima i sigurno da će biti ono što gradi u svome životu čvršće i bolje nego ono što su mu ostavili njegovi preci koji su bili vezani za njega po krvi. On se zove, on je Imamul Hufal, šehol Islam, Ebu Abdillah, Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughire ibn Berdizbe ibn Berdizbe al-Bukhari al-Ju'fi radijallahu ta'ala anhu Berdizbe na jeziku imama Bukhari u osnovi znači poljoprivrednik znači zura na arapskom je poljoprivrednik to je berdizde i tako je jedan dio uleme stavio znači harekete i znači uriješ da se tako čita. Ibnu Berdizde. Rođen je, kako spominje, Ibnu Abi Hatim razi on ima svoju knjigu koja se zove Menakibu, ali imam il-Bukhari, odlike imama Bukhari. A Ibnu Abi Hatim razi je umro, umro je 328. hijđarske godine, znači nekih možda 80 ili manje godina nakon smrti imama Bukhari. Kaže da imam Bukhari rođen 13. ševala 194. hijđetske godine u Buhari. Buhara, to je današnji Pakistan, znači otprilike udaljeno je otprilike nekih 600 km od današnjeg glavnog grada Taškanda. To je znači mjesto gdje se je rodio imam, imam Buharija. Njegov otac Ismail je bio poznati trgovac bio poznati trgovac, ne znamo o njemu i njegovoj istoriji puno, osim što nas spominje imam Buharija da je on vidio, njegov znači otac Ismail, radijallahu ta'ala anhuma, da je vidio Hamada ibn Zejda kako se rukuje sa Abdullahom ibn Mubarekom sa oba dvije ruke. Pogledajte, šta je imam Buharija uvrstio da je odlika njegovog babe, od odlika, hoćete kazati, i između ostalog o umete, od odlika moga babe jeste to što je vidio Hamada ibn Zejda kako sa oba dvije ruke rukuje se s kim? Sa, sa Ibnul Mubarekom. A Ibnul Mubarek je bio njegov učenik. Ibnul Mubarek kaže ja imam šest ljudi zbog kojih radim i trgujem da nije njih, kaže ja bi ostavio trgovinu, kaže i posvetio bi se ja onome što želim i što volim. Ali kaže zbog njih trgujem, to su Hamad ibn Zaid, Hamad ibn Seleme Sufjan ibn Ujene, Sufjan Seuri, El Fubayr ibn Ijab i Ismail ibn Ulejje. Ovi šest ljudi, kaže, zbog njih trgujem i njima pomažem zato što sto kaže moji učitelji i njima dajem. A Abdullah ibn Mubarak je umro 181. hijđarske godine, a Buhar je rođen 194. Znači 13 godina je tek nakon toga došao ko? Imam Buharija. Pa je uvrstio od odlika svoga babe to što je vidio kako je a, poselamio se Hamad sa Ibn Mubarekom sa oba dvije, sa oba dvije ruke. Kaže Ahmed Ibn Hafs, ušao sam kod Ismaila Ibn Ibrahima. Ko je Ismail Ibn Ibrahima? Molim? Otac Buharije. Da se ne izgubimo, sada znamo o kome govorimo. Otac Buharije. Ušao sam, kaže, kod njega dok je bio na smrtnoj postelji. Pa je rekao imamo Buhari, kaže, ostavio sam ti, ili ostavio sam općenito u nasljedstvo, hiljadu, hiljada dirhema. Znači, milion dirhema sam ostavio. Kaže, ne znam da ima dirhem u kome ima šubha. Ne znam da ima dirhem koji je haram ili u kome ima šta. Sumnja da bi mogao biti haram. Znači, sve je čisto 100%. Pa kada je to čuo, Ahmed ibn Hafs kaže, fete sageret i leje nefsi kaže pa se tada pa sam sam u svojim očima kaže izgledao tako mizeran i tako prezren kad sam čuo te riječi kad je vidio tu bogobojaznost kaže i vidim koliko se okoristio Ismail Ibn Ibrahim družeći se sa Ulemom on nije bio alim sam po sebi no međutim družio se je puno sa ulemom. I pogledajte kako na kraju čovjek ostavlja za sebe i metak i kaže ne znam da ima išta od harama. To je zato što je bio sa ulemom, jer trgovac često sklapa ugovore koji su sumnjivi, jel tako? No međutim, ako imaš nekoga da ga pitaš i da te usmjerava i da kanališe tvoju trgovinu i da te znači ovaj savjetuje šta smiješ, šta ne smiješ, sigurno da je to, da je to preče i da je to bolje za muslimana. Sve ove pare što je ostavio Ismail, je imam Buharija, braće, potrošio za sticanje znanja. Sve je to potrošio za sticanje znanja. I pored toga je došlo vrijeme da je morao jesti travu i lišće. Da ustavi se na put, nema ništa, nestalo ništa. Trava i lišće najde se i nastavlja. A milion, sto hiljada dinara, to je milion dirhama, potrošio je na sticanje znanja. Spominje imam Ahmed ibn al-Fadl al-Belhid govori nam o majici mama Buharije. O njoj isto tako ne znamo puno. Ni o ocu, ni o majici. Znamo detalje. Kada je spomenuo majku i mama Buharije, kaže ne znamo o njoj puno, osim to što ima jedna, jedan lijep haber koji se prenosi od nje. A taj haber spominje imam El Lale Kjaj u svom dijelu Šerhu Esunne i spominje ga isto tako imam Ibnu Hajar Raskalani u svom dijelu Hedjusari. Kaže da je imam Buharija kada je bio mal da je oslijepio. Da je oslijepio kao dijete. Pa je jedne večeri njegova majka u snu vidjela Ibrahima a.s. El Halila. Sallallahu alaihi wasallam. Pa joj je rekao, kaže, ja hadihi, inna Allahe kad radde ala ibneki basarehu bi kethreti bukaiki evo bi kesreti duajki, ešeku mi ravi. Kaže Ibrahim a.s. Buharinoj majici, Allah je, kaže, vratio tvome sinu vid zbog toga što si puno plakala ili zbog toga što si puno dovila, ravija sumnja šta je rečeno. Pa je ustala i našla imamo Buhariju da vidi. Pa je Allah te barak dala vratio vid imamo Buhari i pripremio, pripremio ga sigurno za misiju ovaj koju imam Buharija trebao odraditi i koju nije mogao niko drugi da odradi. I niko drugi nije mogao zamijeniti vam Buhariju i vi ćete kroz naša druženja i na kraju ćete se ovaj, uvjeriti da niko drugi nije mogao zamijeniti mamu i imama Buhariju znači u onom je što je uradio za islam. Ovo je bilo poznato kod žena Selefa da su odgajale generacije da su odgajale generacije majka Sufjana Eteurija je govorila sine, idi stiči znanje, a ja ću pobrinuti se za tvoj dunjaluk. Ti uči, a ja ću raditi. I tako je bilo. On je učio, ona je radila i izdržavala ga. Subhanallah. I govorila mu je, kaže, sine, pazi dobro, kaže, šta radiš? I kaže, kada zapišeš deset harfova, pogledaj, kaže, je li Allah povećao tvoju bogobojaznost i tvoju nježnost i blagost. Ako uzvišeni Allah za ođel, nije to povećao kod tebe, znaj, kaže, da to za znanje koje stičeš, da će ti šteta, neće ti koristiti. Pogled savjeta majke. Nemoj ići samo sjediti u halki i slušati, a prijemni onaj uređaj isključiš. Samo sjediš i slušaš isključio ga, ništa ne ulazi. I ništa ne pamtiš od toga. I godinama sjediš i slušaš i nakon toga kad dođe osnovno pitanje vezano za din, zakuješ kao da nikada to čuo nisi. Toga ne, to je samo dokaz protiv čovjeka. Već. To je dokaz protiv čovjeka. Vidi, kaže, da li je povećalo tvoju blagost i tvoju nježnost i tvoju bogobojaznost. Jer čovjek koji uči znanje ističe hadise i poučava se sunetu poslanika sa osrem, ima ružna, ružan ahlak. Ru, grubo se odnosi sa ljudima. Poziva Allahove vjeri, a u stvari tjera od Allahove vjeri. Kakva korist od tih hadisa koje učiš i koje znaš i koje si i koje si zapamtio? Naučio je Imam Buharija Kur'an sa devet godina. Naučio je Kur'an sa devet godina I dolazio je u to vrijeme kod najveće uleme u Halke da sluša predavanja u Buhari. Buhara, znači to je jedna od republika današnjeg Sovjetskog saveza, kazali su da to s Pakistan. Dolazio u Halke kod jednog šeha koji se zvao Eddahili. Pa jednoga dana Eddahili citirao hadise, pa kaže, prenosi Sufjan od Ebu Zubeira, Od Ibrahima je Nehajja, od, od, od. Pa mu kaže Imam Buharija, kaže šejh, nije, kaže, tako. Kaže, šuti. Balavac jedan. Što znaš ti? Kaže, vrati se, kaže, pa pogledaj u svoju knjigu. On je to govorio iz pamćenja. Jer bi šejh ponekad ostavio knjigu na stranu i govori iz pamćenja, ne gleda u knjigu. Kaže, vrati se, kaže, u svoju knjigu, pa pogledaj kako je. Pa je ustao je Dahili, I pogledao, kada vidio, kaže, kako, si, kako je, kako, kako izgleda taj Kaže, ne prenosi i kaže, a Ebu Zubeir od Ibrahima Nahaja. Nego je to, kaže, Ez Zubeir ibn Adi, pa prenosi Sufjan, od Zubeira ibn Adija, od Ibrahima Nahaja. Kaže, daj mi tu svoju olovku. Pa je uzeo svoju olovku i popravio ono što je napisao. Kaže u Buhari, a koliko sad godina imao? Kaže, jedan 11. 11 godina. Sa 11 godina imam Buharija popravlja imama Dahilija u, gdje u lancu, ni u hadisu. Ja rekao hadis pa pogriješio riješ, nego u lancu prenosilaca i to braćo kod najpreciznije stvari. On nije zamijenio dvojicu ravija, nego je zamijenio ime Nadimak ili Ebu Zubeir ili Zubeir ibn Adi. A to se često dešava kod, znači, prenosilaca da pogriješe kod imena. Pa je to najpreciznija stvar gdje imam Buharija, znači popravio, popravio svog šeha. Danas kod nas djete od 11 godina, ne smiješ ga poslati u trgovinu da skupim mlijeko, ako dođe sa salametom kući, ti zadovoljan. A pogledajte te, pogledajte te majke koja je odgajala tu generaciju. I zato nije čudo, jeli, da imam Buharija sigurno bio spreman, znači, da uradi ono što je uradio za din islam. Kaže Sulejm ibn Mujahid, došao sam kod Muhameda ibn Salama il Bikendija. Sulejm ibn Mujahid došao kod Muhameda ibn Salama il Bikendija, pa mu kaže Muhammed il Bikendi, kaže da si mi došao u drugo vrijeme, kaže pokazao bi ti dječaka koji pamti 70.000 hadisa. Kaže, pa se nisam mogao strpiti, nema ga, pa sam, kaže, izišao da ga tražim. Pa sam ga našao. Našao. Evo Abdullaha, mama Buhari, Kaže, jesi ti onaj što govore da zna 70.000 hadisa? Jeste, kaže, više od toga. I kaže, neće spomenuti jednog hadisa da ne znam od kog se ashaba prenosi. A kad ti spomenem ashaba, nama ću ti kazati cijelu njegovu biografiju. Šta je, gdje je bio, kuda je išao, gdje je poginu. I kaže, neće spomenuti nijedan hadis, a da ti neće spomenuti drugi hadis koji ga podupire i koji u njegovom kontekstu, ili da ti dođem, kaže, dokazom iz Kur'ana, što podupire taj hadis ili općim pravilom šarijeta, uglavnom to ću ti spomenuti. Što znači da imam Buharija nije bio šta? Puki a, hardis koji je pamtio, nego je bio znači čovjek koji je razumijevao argumente i nakon toga mogao vezati argumente, a to kada je rekao ovome Sulejmu Ibn Mujahidu imao je samo 12 godina. Imao je samo 12 godina Rahimahullahu ta'ala. Kaže Ishaq ibn Rahawaj, poznati faqih, koji je suvremnik imama Ahmeda, jednoga dana je pričao hadise, govorio, pa je spomenuo hadis koga prenosi Ata, El Kejharani, a to je bio imam Buharija u Halki, pa ga je upitao, kaže, o Ebu Abdillah, šta je to Kejharan? kaže Imam Buhari. To je, kaže, jedno selo u Jemenu, pa je počeo opisivati to selo kako izgleda, šta ima, gdje šta ima, koliko kuća ima. Kaže, subhanala, kao da se živio, kao da se tamo bio. A nikada nije Imam Buhari šta zavirio u Teheran. No međutim, koliko je prenosio od ljudi hadise i koji su tamo živjeli, znao je opisati to selo kao da je bio u njemu. Kao se za imama Zehebija, Šemsudina Zehebija, koji je umro 748. iđeske godine, ima poznato svoje djelo Sijeru Alaminu Bela, koji je danas štampano vraćao u 28 tomova. I Ibn Hajar Raskalani je pio vodu zemzem i dobio Allahu da ga pouči ravijama i poznavanju ravija kao što je pučio i mama Zehebija. A Ibn Hadžar, braće, kad se spomene, Ibn Hadžar, nakon njega se niko ne spominje više. To je imam, ne znam nakon Buharije da ima pametniji stvor za hadis od, od Ibn Hajara. To je čudo jedno. No međutim, pio je vodu zemzem da ga pouči Allah poznavanju ravija kao što je poučio imama Zehebija. Kaže se za imama Šemsudina Zehebija da kada bi ustali, kada bi ustali ljudi iz Bekije, iz Mezarja, da bi mogao znati jednog po jednog na osob koje. Po na osob, znao bi, rekao bi, ovo je Seuri, ovo je Ibnu Jeine, ovo je Ata, ovo je Mujahid, po opisima koliko je poznao, iako je on živio nakon njih možda neki 600 godina, ali bi mogao pogoditi svakog ponosno po opisu. E tako imam Buharija. Šta je Keharan? Kaže Keharan je selo, kaže u Jemenu i počeo ga psit, kaže Subhanova ti kao da si bio tamo, tako to, tako to poznaješ. Kaže ovaj Muhammed ibn Salam al-Bikendi, a on je od šehova imamo Buharije. Kaže Subhanallah. Kad god mi je došao ovaj mladić, ovo dijete, kad mi je došao, kaže moju halku, kaže Do kraja, kaže, predavanja, ja sam se tresao. Bojit se da ne pogriješim. Jer dok pogriješiš, on te odmah popravi. I kada je dok je došao u moju halku, kaže, ja sam se plašio, kaže, da ne napravim kakvu rešku i da ne napravim kakav, kakav promaša. Kažu, imamo Buhari, koliko se sada imao? Kaže, 12 godina. Znači, sa 12 godina imam ummeta u hadisu, boji se jednog dječaka, i osjeća strah i zebiju što je on tu prisutan, najvolio bi da iziđe, bio bi slobodniji jeli, da govori. Jer sigurno čovjek kada priča pred nekim koji je učeni od njega, da osjeća tremu kao čovjek koji uči Kur'an, a zna da iza njega ima neko koji je vješti, koji je hafiz Kur'ana, uvijek se boji da ne pogriješi, da ga ne popravi i tako dalje. Tako je, znači, to je priroda čovjeka, ali to je stvar logična sa odraslim ljudima, ne sa djecom. No, međutim, Imam Buharija je bio dijete po godinama, a po svome razumu i po svome znanju je on bio jedan veliki šejh. Jedan veliki šejh. Imam Buharija je izišao, imao je putovanje svoja, stiče znanje. Prvi put je izišao iz Buhare 210. 210. iđeske godine, kada je imao znači 14 godina, izišao je sa svojim bratom Ahmedom i izišao je sa svojom majkom, otišao je u Meku. Obavili su hađ, pa se vratio Ahmed i majka, a Imam Buhari je ostao u Mekki da stiče, da stiče za nje. Kada se je vratio, ovaj njegov šejh, Muhammed ibn Salam ili Bikendi je preselio. Šta mislite da je Muhammed ibn Salam ili Bikendi vidio imama Buhari nakon što se vratio iz Mekke? Šta bi rekao za njega? On je bio samo tu u svome mjestu. Nije Buhara bila neki veliki centar znanja kao što je bila recimo Basra ili Kufa ili Neđti ili kao što je bio Misr ili tako dalje ili Jemen jer to u osnovi nije bio jele arapski dio znači ovaj gdje su ljudi u to vrijeme jeli pričali čisti tečni arapski jezik pa imam Buharija izišao da stiče znanje i pogledajte kako u ranoj mladosti izlazi imam Buharija da stiče da stiče znanje I nikada se nije zastio za njega dok nije sreo Allaha te barake o teala. I došlo u hadisu koga bilježi imame Tirmizi i kaže za njega da je dobar, a kaže šejh Albani da je, da je slab. A, od Ebu Sejid al-Hudrija da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Lej ješpe'a el mu'minu min hajrin jesma'ahu hatta jekune muntahahu l'đenne. Čovjek se musliman, mu'min pravi, misli se koji je potpunog imana, neće zasititi slušanja dobra, dok ne završi u džennetu. Ovdje se kaže slušanje dobra, misli se na znanje. i Ilum. Nikada se ne može čovjek koji zaista daje vrijednost svojoj vjeri i težinu, nikada se ne može zasiti slušanja dobra. I nema čovjeku koji daje težinu svojoj vjeri, nema te obaveze koje će dati prijednost, osim da je, ili ne daje Bože nešto, nad sticanjem znanja i nad učenjem Allahove te barake o tela vjeri. Jer šta god da uradiš, mimo toga nisi uradio ni dio dobra koga se mogu uraditi da se došao i sjeo i slušao kaže Allah i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa imam Buharija dok su možda njegovi vršnjaci se igrali, zabavljali, otišao da stiče znanje. I nije braćo isto da čovjek stiče znanje u vremenu kad ljudi to ne rade. Možda u vrijeme Selefa svako treći četvrti čovjek je bio učen. Stoga ponekad imam Šekul Sami Unta imije kad spominje hadis Ne spominje da je hadis daiv, nego prešuti. Kad svako zna da je hadis šta? Daiv. Ja kad vama kažem sada, kaže poslanik sallallahu alaihi vseleme, stičite znanje pa makar i u kini. Hadis lažan na poslanika. I ne kaže vam da je lažan. Pa vi svi znate da je to lažno. Nema potrebe da spominje i lažno. Jer te riječi lažno uzelo nam je šta? Sekundu, dvije, tri, pojašnjavanje stanja tog hadisa. Vi ga poznajete. To je znači, dodatak koji nema znači, za njim nikakve potrebe. Tako isto nisu spominjali No međutim, u naše vrijeme nije takva situacija. Pa je razlika da se stiče znanje u vremenu, kada ima iluma i znanja i može ga na svakom mjestu uzeti, i u vremenu kada toga nema. To se razlikuje. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, kako je došlo u hadisu Omara, koga bilježi imam muslim i bilježi ga također imam, Ibnu, uh, imam Ahmed u svome musnadu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao salatu awabin Hina termedul fisal. Salatul evabin. Hina termedul fisal. Nava, namaz evabina. Nava, namaz evabina. Oni koji se Allahu puno vraćaju. Koji spokone Allahu. Je hina termedul fisal. Ramd u arapskom je ramda. To je, to je pjesak. Koji je ugrijan da mladunče od deve nikako ne može hodati po njemu. Toliko je vruć, prži da se ne može hodati, nego mora, znači, pomjeriti se deve u hlad i ne smiju hodati po tome jer je vruć. Kaže poslanik da je u to vrijeme namaz pravih pokornih Allahovih robova. To je, braćo, neko vrijeme od prilike sahat i po prije podne namaza. Zašto? Zato što u tome vremenu niko od ljudi Allahu ne pada na srđbu. Ko je klanjao sabah, klanjao je. Ko je klanjao duha, klanjao je. je... To je vrijeme kada se ljudi razilaze po zemlji i traže Allahove blagodati. Rade. Čak ni pauza nije u to vrijeme. Sat i po predpodne namaz. Pa kada niko Allahu na seždu ne pada, a ti mu padneš na seždu i tu si garib, onda je to namaz evabin. Iako to nije teško vrijeme, to je vrijeme jednostavno da se u njemu obavi namaz, no međutim, kaže poslanik s.a.v. da je to salatul awabin, da je to namaz, znači, da je to namaz awabina. Pa nije isto, znači, raditi nešto kada rade svi ljudi i raditi nešto kada niko ne radi, pa ti se izvojiš sam, sigurno da je u tome veća, veća nagrada kod Allaha te barake o teala. Imam Buharija izlazio, putovao, prvo je otišao u Meku dvije godine, potom je otišao u Medinu, potom u Basru, I kaže Imam Buharija da je ušao u Basru četiri puta. Da je četiri puta ušao u Basru. Znači, to je prečnik možda od tri do četiri, ako ne više hiljada kilometara, kretanje, znači, na način kako su oni putovali kroz pustinju, na devama, pa da ne kažemo to je četiri puta kao da se ima prošao četiri puta kroz Sarajevo ili kroz Bihać. Nego to treba putovati mjesecima da ti dođeš do toga mjesta. Pa dolaziti četiri puta u to mjesto, znači izgubiti možda deseta godina. Ne znači to izgubiti dva, tri ili pet dana, nego je znači to dug vremenski, dug vremenski period. A kaže što se tiče Kufe, i Bagdada, i Neisabura, i Merva, i Belha, kaže tu sam ušao ne znam nijakoliko sam puta. Ne mogu to prebrojati koliko sam puta ušao u Kufu, u Bagdad, u Nesabur, u Meru, Belhi i tako dalje, u druge znači zemlje gdje je sticao, gdje je sticao za nje, Allahu Teala, anhu. I ovo je bio jedan od osnovnih razloga da je imam Buharija imao puno svojih šejhova, puno ljudi od kojih prenosi hadise. Kada jedne prilike došao u Belh, kazali su mu, haj nam priča od svakog šeha po hadis. Ovo nije jednostavno, Nimalo. Svakog šeha priča nam po hadisu. Pa kaže dobro. Pa im je pričao hiljadu hadisa, od hiljadu šehova. I ovo nije čudno. Imam Tabarani je napisao svoj mali muadžem i tako ga je poredao da je stavio od svakog svoga šeha po hadis. I poredao je svoje šehove po imenima po abecednom, znači poredku, arapskom. I kad tražiš hadis kod imama, tabarani u njegovom malom mođemu, moraš znati kakav je bio njegov menheđ kada je pisao tu knjigu. Može se slomiti, nećeš naći hadis. Ni po ashabu, ni po bilo kome drugo ne zanima ga, nego po njegovom šehu. Pa moraš znati ko je šeh i mama tabarani u tome hadisu, da bi mogao naći hadis i onda ga lahko možeš naći. Isto je to uradio u svome srednjem mođemu, samo što je tu spomenuo, od svakog ravije možda po 10 ili po više od 20 hadisa, zavisno kako od koga. Dok je u svome velikom mođemu imao poseban menheđ u kome je poredao hadise shodno rivajetima koje prenose tabini od ashaba. Pa da bi našao hadis u velikom mođemu, ako ne koristiš praktične one indekse, moraš znati koji to tabin prenosi od ashaba hadis. Pa se ponekad ljudi ovaj umaraju tražeći hadis, a u stvari tog hadisa nema na tome mjestu, već ga mora tražiti na potpuno, na potpuno drugom mjestu. Imam Buharija kada je pitan od koliko šehova prenosiš, kaže prenosim od hiljadu po zijade. Od hiljadu i više od toga. Kaže Imam El Kermani, to je jedan od kom, ima komentator na Buharijin sahih koji je danas štampan od 25 tomova. Kaže ono zijade, onaj dodatak više, kaže to je još 80 osoba. Spomenuo znači da Imam Buharija prenosio od 1080 šehova. A u svome sahihu je spomenuo samo 289 njih. Znači ostavio je još toliko, tri ili više puta, koje nije znači spominjao u svome, u svome sahihu. Imam Buharija je sigurno čovjek koji je znači ukrasio i onako svijetle stranice, znači naše povijesti sa svojim zanjem, sa svojom takvom i svojom bogobojaznošću. Tako da su ga pohvalili najveći njegovi učitelj. Nije čudno da pohvali učenik šeha, je tako? To je normalno da kaže Ibnul Kajim za Ibnul Tejmije, on je takav, on je takav. On je... No međutim da pohvali Ibnul Tejmije i Ibnul Kajima, to je druga stvar. Jer učenik ima potrebu da hvali šeha. Ali nema šeh potrebe da hvali koga? Učenika, nema nikakve. I prvo ne može se učenik pokazati osim nakon smrti šeha, je tako? Dok on nadođe, dok sazrije, dok njegovo znanje znači upotpuni se, ne može on se prije toga pokazati kao ali mi kao učen. Nego treba znači da prođe vremena. Pa su mnogi šehovi i većina šehova imama Buharije pohvala imamu Buhariju. I u najljepšem kontekstu, kontekstu spominju, spominju imama Buhariju i njegovo znanje i njegovu takvu, znači o svemu tome su govorili, što nije bio često slučaj sa mnogim, znači sa mnogim islamskim islamskim učenjacima. Budući da sam ja ovdje spomenuo skupinu jednu, a skratio sam na najmanje moguće. Da vam spominjem šta su šehovi govorili, ostale bi ovdje još znaviti se i slušati šta su oni govorili o njemu. No, međutim, ja sam to skratio, spomenuo sam možda njih e, desetak ovaj, šta su kazali o imamu Buhari, pa ćemo inša Allah u našem narodnom predavnju, jako sam planirao to večera spomenuo, međutim, budući da smo već ovaj probili termin koga smo planirali znači za ovo predavanje šal tala da ćemo nastaviti u našem narodnom predavanju govoriti još o znači imamo Buhari onome što su islamski učenci kazali o njemu i da ćemo spomenuti sigurno još dosta toga što je bitno za ovoga velikog učenjaka i da poveća našu ljubav prema njima jer kako kaže Ebu Hanife rahimehullahu ta'ala da govorimo o istoriji tih islamskih učenjaka draže nam je nego da pričamo o mnogo stvari vezanih za fik o kojima već govorimo, jer sigurno to povećava čovjekov iman, da mu daje snage i volje da istraje našto u ome vremenu fitneta u kome se mi nalazimo, kada čovjek ne može istrajati, osim ako se vrati na ovaj e, i uzme sebi za uzor ove naše, znači, pretke koji su ulagali i dan i noć trud i ostali veliki emanet na našim vratovima, pa na nama je da ispoštujemo taj emanet ili ne daj Bože da uradimo suprot o tome, a uzvišeni Allah te barek tala će obračunavati svoje robove. Ja ga molim za ođel da nas pouči našoj vjeri i da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu sallam i da poveća u našim srcima ljubav prema islamskim učenjacima, muhadisima, fekihima, mufessirima i svima njima i da nas spoji sa njima u džanetskim prostranstvima. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammed. Studio Kese pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja i samke sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasse12 4020 Linz, Austin ili na web portalu www